ndabaramukije bakunzi mwese muri ko mutegabiri Radio isanganiro nongera kubaha ikaze muri kino kiganiro karadiridimba mwamamukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango muti munsi tugiye gusangira ikiyago ku byerekeye iki ku igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe gitugutu uko umwaka utashe hano mu gihugu cyacu twibuka igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu ariwe perezida Melchior ndadaye inyuma y'igandagurwa ry'iwe ibyakurikiye ntawo bigaruka ko ngo birangize muri kino kiganiro ariko ikizwi ni uko haciye haduka ingwano ko nubwo biruko rero urubanza rw'uwo yahoze arongoye uburundi yitorewe n'abanyagihugu gushika ubu ngo rubanza ruri muri sentare ntahinyuzwa muri leta y'u Burundi iragi rya perezida dadaye niryo gushika n'ubu bakigendera ariko ku urubanza urubanza bagandaguye perezida dadaye ngo habaye ukuburagizwa kw'inzego ari nacyo gituma urwo rubanza rwadindiye ariko ngo rubanza ntirubora ngo uko biri kose ukuri kuzoja ahabona kurundi rundi ruhande mu mugambwe sawa Nyafrodebu washikanye President Melchior Ndadaye ku nsinzi bamenyesha ko nyabuna iragira Ndadaye ngo jyanigiwe muri menshi ngo kuko hacibonekeza bimwe bimwe mu byo President Ndadaye yagwanya muri kino kiganiro turagaruka ku ijambo President Ndadaye yashikirije ahejeje gutsinda amatora yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 9 na 93 twongere twumve muri leta ico bagona nico mu mugambwe wiwe bashikiriza na cyane cyane kuvyerekeye urubanza rw'abamugandaguye hamana natwe mu kiganiro karadiridimba tugiye gusangira ikiyago na cyane cyane kuri izi z'abakuru usanga zidindira noneho kugwa iki kugira bene izo manza zinyaruke umuti woba uwahe kugira urubanza rutanguye mu butungane rurangire burundu n'ibyo bibazo bibiri tugiye gusangira n'abarundi badukurikirana kuri wezi zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage intererano yanyu canke umuti ni mu rupfasoni ntangere mukayicisha ku nimero musanzwe umenyereye arizo bibiri na kabiri bibiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu bibiri na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri biri eh, mirongo irindwi n'indwi amajana atatu na mirongo itanu n'indwi amajana indwi na mirongo icyenda na kabiri irindwi na gatanu amajana icyenda na mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu tandatu na rimwe ubusa mirongo itatu mirongo umunani na gatatu mirongo icyenda amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi ndasubiramo ni kuri mwebwe abarundi ikiganiro ni karadiridimba reka rero mu ntango tubanze dukurikire agace k'ijambo umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu ubwa mbere hariwe Melchior Ndadaye hari mu gihumbi kimwe na mirongo icyenda na gatatu yashikirije abarundi abamutoye n'abatamutoye abarundi mwaraye mwitoreye mu mahoro atamusunikano umukuru w'igihugu ngo azobarongorere muri iyi myaka itanu iri imbere uburundi bushasha burangwa n'amahoro kuri bose burangwa n'agateka atari agahemu kuri bose burangwa n'ubumwe bushimikiye ku butungane ku gusabikanya ku kwihanganirana ku kungana kw'abanyagihugu bose imbere y'amategeko mwaraye mutoye uburundi bushasha burangwa n'intwaro ya demokarasi aho abanyagihugu bo bene igihugu barongorwa n'abo bitoreye kuva hasi gushika hejuru abatowe bagakora bazi yuko bakoreye neza abanyagihugu babishimirwa bakoze nabi naho bakabogozwa n'abo banyagihugu babahaye biciye mu matora barundi barundi kazi ku izina ry'imigambwe sahwanya forodebu pp rpb na pl ndabashimiye ko teka mwaraye mu nteye kandi mwiteye barundi barundi kazi murazi yuko haburana babiri hagatsinda umwe kandi mu kirundi barayamaze ngo uwutsinzwe ntibatsindaho nashaka kubwanje kubamenyesha ko iyi nsinzi ari iy'abarundi bose abadutoye hamwe n'abatadutoye mwese murabarundi twese turabavukanye nta nyagupfa nta nyagukira ndasabye inzira guhemuka za sawa nyafodebu intadohoka za pepe abanama rimwe ba rpb barundi barundikazi nkundire nshimire abo bose bigishije imigambi yacu yo kubaka uburundi bushasha abo bose badufashe mu mugongo bitaye ku rutare batubitse umukanda bakaduterera uburyo bafise ndabakengurukiye n'umutima wanjye wose ndakengurukiye cyane abajejwe gucungera umutekano muri iki gihugu abasirikare abajandarume abapolisi ku buryo baranguye akazi kabo neza muri iri higanwa n'aya matora bikaba byabaye mu mahoro ntangire ndabasabye babandanye kubahiriza abarundi bose bafadikanye n'abanyagihugu mu kubumbatira amahoro ndasabye abanyagihugu kwizigira abasirikare abajandarume n'abapolisi abo nabo kandi ndabasabye bizigire abanyagihugu ntihagire n'umwe agwa mu mitego y'abansi b'amahoro barundi barundi kazi ndabashimiye ubwitonzi bwabaranze muri iyi minsi mwarerekanye ko mushobora kubana mudasangiye imigambwe mukubahana mugahiganwa mudahezanyayo ndabasabye mubandanye iyo nyifato kugira ngo iyi demokarasi tunyotewe tuyishinge tuyitsimbataze ku neza w'abarundi bose dushimire kandi umushingantahe arongoye wa mugwi ujejwe gutunganya iby'amatora hamwe n'abo bakoranye kubera ubutungane ubwitonzi n'ubukerebutsi berekanye mu gutunganya iby'aya matora barundi barundikazi duhejeje gutera intambwe iboneka muri iyi nzira yo gushinga demokarasi mu burundi mubumbatire amahoro mubandanye kubana neza maze ejo tuzobere akarorero ibindi bihugu murakoze imana ibahezagira iga twibuka igandagurwa ryiwe ku igerekezo rya mirongo na rimwe gitugutu urubanza rero muri leta bamenyesha yuko rwoba ruri Eh, muri sentare ntahinyuzwa hama ngo uyiburagizwa rya leta n'ubutungane ngo nibyo byatumye urwo rubanza rwa perezida Merkel Ndadaye rudindira reka dukurikire Filipo nzobona riba ni wa leta akongera akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Ka jambo leta yabwira amakungu umwaka twibuka kandagwagemo kuri w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu kubanza kuba mbere kwasaba yuko abarundi bo kwihangana bomenyera kwihangana kandi bakamenya yuko insinzi yama ifise abansi bayirwanya ibyo rero tukabasaba yuko ikigwa bakuyemo bene ku mugandagura bonyine barabonye ko bataye umwanya urabya ingene iragigiwe ryakomeye nyine insinzi ya demokrasi yabandanije n'uno munsi n'intambwe dufise dusaba abarundi yuko iragi ndadaye yabasigiye mu ijambo duhejeje kumviriza yashikirije umusatsinda yababwiye kwihanganiranira icyo kintu yagikomeye ko aravuga ati cyane cyane mwubahe abo mudasangiye imigambwe ikindi yashimiye avuga ati twubake uburundi bushasha buzira ubugunge buzira indyane iryo ni ijambo rikomeye cyane twibaza rero yuko n'ubu leta mvugira iri kuri iryo ragi ku buryo ibiganiro bishyize imbere leta ndademera icyo yasigiye abarundi twese bose bomenyera ikintu cyitwa umuhamagaro ukubaka igihugu gukunda igihugu bikenewe ukemera ukacigura ego imyaka mirongo ibiri iri kwire e, dosiye ndadaye iri muri sentare ntayinyuzwa mbega habuze iki kugira ngo urubanza rubandanye muri sentare ingorane zitandukanye kuva dushyize leta ivuye mu matora murabona aho nyine ingorane zagiye zirakurikira n'uno munsi ibintu bita kuburabuzwa biriho mugabo icyo naremesha abarundi n'amakungu nuko urubanza ntirubora ubu turi umugwi w'ukuri n'ukurekuranira urarugenza ibintu bijya bigiye kuja habona mu gihe ibintu biba byamaze gutosanuka neza bikaja habona nk'urubanza rwanda day nta nkeka abamugandaguye bazomenyekana kandi ruzobandanya mugabo ingorane gusa muntu yovuga zabaye ni uko kuburabuzwa kw'inzego kuburabuzwa k'ubutungane n'ishingo ry'ubutungane abarundi bose bizigiye murabona ibyo byose biri mu ikurikizo y'amasezerano y'iyarusha rijanye n'ingene ubutungane bwogirwa n'abarundi b'amoko yose b'ivyiyumviro bitandukanye bashobora guca urubanza atangorane biteye ngo agire n'amakenga bashira abanyagihugu ivyo byaba byatumye haba kuba rubanza ata kugwihutisha goba byaba byaragiye imbere mu gihe ubu inzego ziriko zirashinga imizi nyagushinga imizi akaba ni umuvugizi akongera akaba n'umunyamabanga wa leta y'u Burundi mwumvise ibyo yashikirije n'akajambo yashikije abarundi kuri uwo munsi wa mirongo na rimwe gitugutu rero ndadaye merikiyore naho yatsinze amatora nawe ni yari yavuye mu mugambwe uwo mugambwe nawe Suwundi uwundi ni umugambwe sahwanya frodebu ubu urongowe na frederic bamvuga inyumvira icegera ciwe akaba leonce ngendakumana leonce kumana rero akamenyesha yuko ngo ibyo gahunda da yaharaniye ngo kenshi biboneka yuko bitakurikijwe na cyane cyane aratanga uburero bumwe bumwe akamenyesha ibyo rubanza rwiwe nabyo ngo abamugandaguwe barazwi ngo leta nirabe nyabuna uko yokora kugira urwo rubanza rushigwe mu ngiro kurikirana leonce kumana nawe n'icegera cy'umukuru w'umugambwe sawa nyafrodebo mu gihe umuntu abuzwa no kuza mu misa yo kwibuka iyo ncungu ya demokarasi umuntu akabuzwa no kuja kuntatema gushira ko ishugwe uvyipfuje wese urumva ko ari ibintu bitoroshe mu gihe tugiye kuhimbaza abantu barasubiye guhunga ndade yari yabaye impunzi yavuga ati twipfuza ko atamuntu yosubira guhunga igihugu camwibarutse ndade yavuga ati twipfuza yuko igisirikare igipolisi iperereza atamuntu yosubira kuvyitirira umugambwe ubwoko cyangwa intara ivyo nivyo biriho ubu mu gihe yavuga ati ubutungane butegerezwa kwigenga ku buryo uwo ari we wese akoze amakosa niba ari umukuru w'igihugu ahanwa tukaba tubona ubona yuko ubu aho bigeze ibwirizwa ritekanijwe n'ibwirizwa shingiro byo guhana nk'igihe umukuru w'igihugu kuko birashoboka ibyegera byiwe kuko birashoboka amakuru y'inama nshingamateka n'inguzamateka ibyo birashoboka ko bakora amakosa urumva byose ndadaye yaharanira ubu nta na kimwe kihari ahubwo biriko bitera byonyuka bisubira inyuma tuba twipfuje inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itatu kuhimbaza tuvuga tuti ubu muntu arishira akizana araserura iryo agona atankomanzi uba igisirikare igipolisi iperereza iyo tubibonye twese turanezerwa abarundi bose baranezerwa ugiye kwitura ubutungane butuzurizwa twese aho no twuhimbaje tubona ko byagenze neza aranywa hirya y'ibyo byose rero hamba ibyo byose umunyagihugu akafise ingena bayeho ashobora kwivuza ashobora kwigisha umwana wiwe aho yifuza aho yumva ashaka ashobora kuva mu Burundi akaja mu Rwanda atankomanza akava mu Burundi akaja mu Birigi atankomanza akaja mu France atankomanza ariko ibyo byose ubu ntabihari kwa kwishira no kwizana iyo ntambara mbere ikifata intumbero y'iby'amoko ariko intambamyi ya mbere yahabaye ni uko mu nzego z'igihugu harimwo mu bagirizwa kuba bateguye kumugandagura be no kumugandagura haba mu butungane haba muri leta haba mu nama nshingamateka eh, haba mu nzego nshingamateka bariyo byaragorana rero kugira ngo icyo kibazo mu ruhagarara rwari ruhari rw'ubwicanyi hirya no hino bwari mu gihugu nabo bari mu nzego ntibyashoboka icyihutirwa cya ibiki cyaje kuba kurondera amahoro n'umutekano kugira abantu basubire atekane banze basubire hamwe hama tuje muri ibyo bibazo mugaba amadosiye turayategura tuyashyira mu butungane haba mu mugambwe sawanya Frodebu haba no mu muryango wiwe w'amaraso barateguye turarondera abahagararira urubanza Eh, ubu rero rwaragiye ruca muri sentere eh, ntahinyuzwa mugabo byaratubabaje kubona aho umuganga wa senta david ushikiye ku butegetsi eh, uca ufata ibyabona byari byarasunurwa ngo bari barabikoze ababiteguye ibyabona bakabarekura ko bari ku mpimba bagaca bafata iyo dosiye bakagomba ngo kuyishyira muri wa mugwi uje kuzotohoza ukuri kuri kahise ibyandadaye birazwi abateguye kumwikumugandagura n'abamugandaguye barazwi idosiye iri hariya muri sentare ntahinyuzwa icyari gitegerejwe ko ari uko ubutegetsi bwa sendedefudede burya umutima amenyo iyo dosiye ikajya habona urubanza rugacibwa apana guca ku ruhande gukwepa ngo uvuge ngo tuzobijyana kubaza abanyagihugu ubu umuntu yavutse ndadaye umunsi amaze imyaka mirongo ibiri n'itatu ahejeje iniverisite uza kumubaza ngo ndada yapfuye gute gute kandi abamwishe umuntu azi aho bari turafise umubabaro udasanzwe kubona ubutegetsi bwitwa bwabaye mu matora kandi buvuga ko bwaharanira demokarasi kandi buvuga ko nibwo bwamugize injungu ya demokarasi budakurikirana amajwi rero mwumvise tukaba twayakesheje mugenzi wacu Evariste nziko banyanka rero icyo tugiye kuyaga na nk'uko nababwiye mu ntangamarara ni izimanza usanga zidindira imanza z'abakuru cyane cyane aho bita mu gifaransa ba dignitaire duti none umuti wo woba uwahe nikuki nigiki kugwa kugira bene izo manza zize ziranyaruka nivyo rero tugiye gusangira namwe bw'abarundi mudukurikirana kuri we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu ore nage aho muherereye nkibutsa abari ngaha mu gihugu ko mwo twihanganira ndabona banyeretse ko ari uri ku murongo ariko ngira yavuye ko ndibutsa ko ikiganiro ari karadiridimba mwumvise yuko n'uwuhe muti wokogwa kugira bene izi manza usanga ari iz'abakuru imanza usanga zihanze igihugu imanza usanga baguma bibuka kugira zihere niyo ntererano ari n'umuti cyangwa intererano ni kuri nimero zacu zose musanzwe mumenyereye amajambo yose yarashyikirizwa haba ku ruhande rwa leta ku ruhande rwa nyir'icyubahiro rwa demokarasi muri kiyo rindadaye mhm. eh, no ku ruhande eh, rwa abo mu eh, mugambwe nsabanya furode Mm. rero icyo twagarutse oh. ko uno munsi eh, kamatari ni kuki imanza usanga zidindira umuti mwe mubona ubuwahe mugabo urabona yuko bihambaye cyane aho usanga abantu bato bato aribo bakunda kugwa mu mporero ariko ugasanga abantu bakuru bakuru barakingiranira ikibaba eh, kugira ngo rero bishoboke ubwa mbere na mbere Mm. nibaza ko ari uko abarundi bo kwicara ukundi gusha mm-hmm. bakashyiraho uburyo butomoye bwo gukingira inzego z'ubutungane mm-hmm. kugira ngo urwego rw'ubutungane rube rwigenga koko yego kuko urabona uko inzego zigenda zirahindagurika mu gihugu mm-hmm. usanga izo nzego zose zigenda zirahindagurika bamwe bakayumva uku abandi bakayumva ukundi mhm. mbere hari n'abahitamo kuyaha kuyahunyanga nibaza rero ko eh, kubera ko ubutungane bw'uburundi bisa n'ibikibugora njyewe ndizera yuko eh, abarundi bo bibaye ngombwa bo kwiyambaza ubutungane bwo mu makungu ariko nukuri birababaje cyane ingene abarundi bohora biyambaje ubutungane bwo mu makungu kandi natwe twari dufite abacamanza kandi na leta na leta hariho abanyeshuri icyo bakora mhm. kuko bikibatera ubwoba na leta akamatari hariho abanyeshuri usanga irihira mu gisata cy'ubutungane ibyo bita droit muri kaminuza y'u Burundi nawe ntibigishe hama ngo tuze kwitura ayandi masentare yarafise abo iba yararamuye nicyo gituma yemwe nanjye mvuga ati byari bikenewe yuko haba kureka ubutungane bukigira mhm. kuko abacamanza mu burundi bara bariho kandi b'abashingantahe kandi bafite ukuri mhm. busasa mu masentare ni nk'akarorero kuri uru rubanza ruherutse guciza na sentare nkuru ikukira igisagara sinzi gutyo uko babivuga sentare nkuru ya bujumbura urubanza rw'aba bashingwamanza mhm. ni ikimenyetso ko kigaragara ko abacamanza mu burundi bariho buvuga ukuri ariko ikibabaje ni ingene bo badashyigikirwa mhm. kuko nta mucamanza azoca urubanza neza ahagarikiwe n'inkoho mhm. umucamanza w'urundi azoshobora guca urubanza neza ariko aragirwaho iterabwoba kandi agaca agirwaho iterabwoba mm. ni byiza rero ko leta iyo ariyo yose yohaca yoha amahoro ubutungane ubutungane bukigenga hanyuma bugakora akazi kabwo hmm. hama nk'ubwo bwigenge batabubonye kumwe eh, n'abandi hariho ashobora kuba nka leta ugasanga iyo yibona ko ubutungane bwigenga mugabo hakaba abandi babona ati ntibwigenga mugabo buba bwigenga eh, nicyo gituma birahambaye nicyo gituma genda ko mpanura guca kuko zama zatanzwe ariko mhm. urabona nk'uko ubivuze usanga hari ababibona ukundi mhm. n'ubu nafatira ku byo filipo nzobona riba yari karavuga ni ukuri uriko ibintu filipo nzobona riba yari karavuga ku ruhande rwa leta kandi aribo bagomba gufata iya mbere mu kuremesha no mu kwerekana ibitagenda neza no mu kuja imbere abarundi kugira babereke ibitagenda neza babereke ibigomba gukosorwa mugabo wumvishije ibintu byavuzwe n'umuvugizi wa leta filipe nzobona riba ni ukuri ni ijambo rimwe n'ikinyuma gusa nta kuri kurimo kumbure wewe yerekanye aravuga uko leta iri kirakora aravuga kandi ko habaye iburagizwa eh, rya leta mbere aravuga ko habaye n'iburagizwa ry'ubutungane kugira urwo rubanza ntirushigwe mu ngiro urumva nibaze yuko ibyo yavuze ni ku ruhande rwiwe ni uko abibona hama nawe uvuge wowe uko bibona kumbure ntuze kumuvuguruza kandi utabona icyatumye abivuga uyagewe igituma sinavuga ibyo ntabona igituma ndabivuga igituma mhm. ndamuvuguruza ni uko mu myaka cumi umugambi sendede fdd umaze ku butegetsi ari nawo mbere wafatisha iya mbere ukanafata n'umuheto uvuga ko ugiye kurwanira iragijyandadaye no guhabuza agateka kiwe ni ibintu bitangaje cyane kubona muri iyo myaka cumi yose yaraheze uwo mugambwe ataco washoboye kugira kugira ngo abishendadaye bamenyekane mugabo umuvugizi umuvugizi akaba n'umunyamabanga Ego eh? kamatara umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta yavuze ko habaye iburagizwa kumburengera nabone bagiye baraburagizwa bo nka nka leta kubera ntiyavuze ku umugambwe canke nta umugambwe ari mu mugabo yavuze ati habaye iburabuzwa y'ugwego bw'ubucamanza urwego rw'ubutungane habaho niburabudzwa rya leta ngo nicyo cyatumye ridindira mugabo we nawe wagarutse mhm. arashobora kuba afite icyo ashatse kuvuga hashobora kuba harabaye iburabuzwa mu bundi buryo kumbure mugabo byo nibaza ko mu myaka cumi leta yatowe Eh, biciye mu matora kuva aho itorewe mhm. nibaza ko iyo leta yagiye mu kibanza kandi igakora ibikorwa byayo kuko nibaza ko nta muntu yigeze aburabuza iyo leta ngo ayibuze gukora Eh, usanga wowe utabimenya urabona je na we turabanyagihugu ntituri muri leta usanga tutabimenya tiburabuzwa eh, ukuca nk'ukuriya mugabo arinze abivuga wene n'umunyamabanga mukuru w'iyo leta nyene avuga yuko yaburabujwe aho nta wo muhariza canke amuburaguze kubera asanzwe irimo jewe sindayirimo nawe ntuyirimo sibyo gakamata mhm. urumva ibyo avuze ibyo urumva ni nk'aho yo bavuguruje ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu mhm. kandi umukuru w'igihugu niwe mukuru wa leta mhm. nibaza rero ko ngaho ufatiye ku icyo gusa rero tuvuga ko aho hoba habayemo ahubwo kuvuga indimi nka zibiri ego ego ikindi yavuze mm-hmm. mm. ko yavuze ko ngo demokarasi ngo yatsimbataye mm-hmm. urumva ko uri turaraba muri iki gihe ingene abakuru b'imigambwe benshi bari hanze y'igihugu ukaraba ingene uburyo bwo gushyikiriza ibyiyumviro bwasubiye inyuma ibyo nibaza ko atanumwe atabibona uvuga uti byoba biri mu nkingi y'ibigize demokarasi urumva harimo gushikuza mu gihe inkingi zose za demokarasi bigaragara ko zasenyutse uno munsi igihe bwa bwicanyi ndadaye yagwanya n'uyu munsi bukibandanya kumbure reka reka ko bukora mhm. uyu munsi hariho abakora ibyaha bagashimirwa ubwo nicyo gituma kubera ko haheze imyaka hari ingorane bene iyo yibonekeza nicyo gituma rero n'umvuga ati amasezerano yo kunywanisha abarundi ahabonekeye ati iyo haboneka nk'iyindi nzira ryo gukingira byamasezerano n'izindi nzego washaka atari iz'abarundi zaba zigaze ku hagize uwukorakora ikintu cyasezeranywe n'abarundi Burundi nibyo tuko turasengera muri kino kiganiro karadiridimba kuri mwe bw'abarundi mudukurikirana kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage muca ku nimero zacu zitandukanye musanzwe muzi mu rufaso n'intangere kugira mutange nk'ico mubona coba umuti ikibabaje gusa nje baje uravugira leta aheje kuvuga ngo inzego z'ubutumwa ziraburaguzwa aheje kuvuga ko inzego zitorewe n'umutekano n'abanyagihugu muri demokarasi imyaka cumi ninde mhm. yababujije kumbure ninde yababujije usanga baburabutswa mu bundi buryo umuntu atabazi nka twe nk'abanyagihugu wowe nka nk'abanyagihugu tutazi kandi tutari no muri iyo leta uburyo bobuzwa nande ari leta leta ihari umushikiranganji w'ubutungane ari uwabo mhm. abaparlementari bari bakwiye n'ababo ibintu byose byose byari bikwiye imyaka cumi wowe uvuga ngo ntibacire urubanza rwanda dayibute erega n'ikindi kibabaje medangenda kikubwira mhm. abari ku butegetsi ubu bagiye mu ishyamba bamaraho imyaka cumi bari kugiye kurwanira ndadaye wewe mhm. wavuga ko none bavuga ko hari bamaze imyaka cumi ariko barwanira iki none cy'uburundi nawe ukigwariye rero none wowe ingorane mhm. reka rekubwire ingorane y'uburundi reka rekubwire ingorane y'abarundi nimwe iyo urabona rwagasore yaragwaniye ibintu ntiyabijya nadaye arabigwanira aragwanira agatakazi na muntu ntakariye mhm. ntabwo maragiye mu ishyamba ku ikoti igenda byibuka abo ba domisiyani abo bande wose abo bande bari batumye muri kembe vakasi yari yabinyegejeyo ugerageze kutavuga nk'amazina placide tuvuge muri muri rusange kugira turabe ko twotorera umuti iki kibazo eee eh, nibyo nyereka nibwo niko ndajya aragiye aragwanya we nyine yazi icyo agiye kurwanya bya demokarasi no kurwanira ku gace kanuzeye urumva baca barakura ubu we acaja hacajaho abantu batazi icyo bari ko baragwanira nicyo bituma ndadaye urwo rubanza rwiwe ntiruzopfa rucitse none abari babizi abari bazi icyabajyanye kurwana nshatumye iyo baza gutwara igihugu ubu uye ubu uye ndadaye rubanza rwo kwa kwacese gabice ndadaye bari ngaho mu Burundi Ego no na na no nicegera c'umukuru umugambwe Frodebu yabigarutse ko none twebwe nawe we nk'abanyagihugu Placide intererano yawubona ho ko gwiki umuti wo buwaye kugira bene izo manza zibaye zirangire burundu zihere ari abakoze ibyaha bashengezwe oya ngaho njyewe mbarije nabi njyewe mhm. nakubwira nti umuti kuri twebwe abanyagihugu mhm. twikebuke tuzobe tumenya iyo turi ko turaja yewe mhm. urumva sinshobora kubisubiramwo nta kamaro mugabo abanyagihugu bo nyene nitwe turi bigugu kuko n'uwacu yari yatuteguriye ibyiza baca bamunigura umuntu wese twitore bagira intuze bacanigura hagaca uwundi muntu agacaza akajya ibintu tutari twatoreye eh. urumva abanyagihugu rero ntibikibuke umuti ni uwo wonyine nta wundi muti n'ahandi hasigaye bazoza barakurakuranwa inkozi z'ibibi zikurakuranwa nziza zikorakuranwa nziza zikurakuranwa ziza eh, mugabo urabye eh, nk'urwego rw'ubutungane ntacyo ubona uwo aya nayinda nta bushikanganji buhari ntabwo nta bushikanganji namwe buhari nayinda je niriko ukubwira kubwira kuko birababaje reka nakuga karoro birababaje kuva twikukira mhm. duhayagiza duhayagiza kwikukira duhayagiza ndadaye imyaka mirongo irindwi n'itatu iraheze tumuhayagiza ukacubura umuntu yamwishe eh, naho twahagaze none umuti uvehe umuti n'abanyagihugu kwikibuka iyo baja bazohora bamenya ati umuntu twari twatora imigambi yacu n'uyu ateza kwishikako bamwishe batoza kuronka justice bakayishira imbere gutyo bakabonyene wewe uvuga ko um, uvuga nk'umuntu w'umufomisiyoneri afata ibihumbi ijana imivuka ibiri y'amakara uwundi nawe agafata imivuka Ego dusigaje akanya gatonya kugira turangize kino kiganiro cyacu karadiridimba intererano canke umuti mubona wo buwahe kugira bene izimanza z'abakuru iyo zibaye canke iyo zijanye zijanywe mu butungane zihere burundu nibyo tuko turaganira ko tukaba dusigaje akanya gatonya ariko inimero zacu zose uko ari zitandatu zikaba zuguruye ku bwanyu mwebwe abarundi gusa mudukurikirana kuri we zitatu ego ndabaramukije namwe n'impore hiyo ego n'amahoro namwe n'impore hiyo mu Bufaransa ego ni sawa vraiment ni sawa hatangukanya mbwa ni sawa reka nongere kuba ikaze mu kiganiro karadiridimba ego mbe murakoze cyane mm -hmm. ofete uno ndashaka gushima cyane ku kiganiro cy'uno munsi mm murakoze cyane kuko eh, ibiganiro nk'ibi turabishima cyane birimo nk'amajambo nk'ayo nk'amajambo y'abagwagasore amajambo ya ndadaye ni ibintu bikomeye cyane mhm. nayo nifuza ahubwo nje ku cyumviro cyanje ko nk'amajambo nk'ayo kwaba ariko aravugwa iminsi yose apana ku mwaka umuntu bamwibutsa cyangwa bagize iki mhm. iyi minsi yose akabwira abanyagihugu kugira bumve batahure icyo ndadaye yari amaze n'icyo yari ashaka gushikako mhm. kuko twebwe abanyagihugu kenshi ntidukomplena cyane ntitubyumva neza uko ijambo ribivuga ntitubyumva neza tubitahura ukundi hano twari twagarutse duti mbe umuti eh. wahe nk'interero yanyu ubona eh, kugira benizi imanza usanga ari iz'abadinyitera bo bita abakuru iyo zibaye nawe zihere hama bakoze nk’icaha bashenge eh, bashigwe imbere y'ubutungane Eh, iyi uje kuri jewe mbona amenyo iragoye cyane kubera nta nyishu ushobora gutora yuko urabwira umuntu atumva abo bantu bari ku butegetsi kuri jewe sinzi yuko bazi ibyo barimo mbabarire mugabo biragoye ndavuga nk'akarorero nshatse kubicisha mbo ndabivugishije ukuri mhm. hariyo nk'ikibazo cyerekeye icyabahutu n'abatutsi mhm. sibyo mhm. ndadaye aho kigeze mm. gusa n'ubu atarazi dufate imanza muri rusange na cyane cyane eh, naho oh. tuvuga duti ampartikiriye ah, u rwanda daye nshaka kukubwira mhm. yuko nk'ubu abantu benshi bafata ngo bari biyumvira ngo ngwino intwaro ngo bari kubikora no ni uguhera ku munsi yahorera mhm. intwaro zagiye zirahaba mhm. hariyo nka buyoyi sibyo mhm. yakoze iki muri uwo mwanya ubu abo bahari ubu uyu bakora iki muri uwo mwanya ushobora kuvuga ngo abandi ba perezida bahaciye ko bagiye baratwara buke buke buyoya mhm. n'ubu bose ni babiri umwe n'umututsi undi n'umuhutu ni ndavuga mhm. bose ntacyo bigeze bagira ni ukudakomperena ni ukudakomperena e, ni ukutamenya e, ijambo ingingo cyangwa ijambo aho yashaka kujya ndadaye urumva ni mhm. ukudatahura icyo rwagasore yashaka kuvuga abantu ntibazi kumenya yuko abantu twese dutegerezwa gukorera igihugu gukunda igihugu umuti rero uragoye ngaho kubera gushyika ubunye muri uyu mwanya igihugu kiriko gitwara n'abantu aho gukemura ingorane ahubwo barazitera kandi nta justice iri mu burundi twese turabizi urumva nta nta muti uhari umuti uko hazoza umuntu azofata icyo kibazo agaguhera no musiko akavuga ati je ngira nkurikirane abishe dadaye niwo muti ariko bari ku butegetsi roza utuyinite ngira duciye ngira nibirere biciye bimwankira ariko muvise ko yari yashikije icyumviro ciwe n'ukuntu wene abibona akamenyesha yuko nk'umuti kuri we abona yuko udashoboka umva nikubwiwe. mu minota mike tuzoba turangije ariko roza kumbura ashobora gusubira ku murongo dusigaje iminota mike kucoba nk'umuti cyangwa intererano kugira imanza z'abadigniteri cyangwa imanza z'abakuru dufatiye ku rubanza rw'abagandaguye umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu ari we perezida Ndadaye aho rugeze mwumvise ku mpande zose muri leta bamenyeshe ko urwo rubanza ruri muri sentare ntahinyuzwa ngo kandi ko rutashizwe mu ngiro kugira leta n'ubutungane byagiye bibura biburagizwa mwumvise haba umugambwe sabanyafurodebu perezida ndadaye yavamo nabone uko babona uko urwo rubanza bagasaba ahubwo leta ngo gukora uko ishoboye kugira urwo rubanza rurangiye kamwumvise n'ibyo e, perezida ndadaye merikiyore yashikirije ahejeje gutsinda amatora reka nshimire rero abagize icyo baterereye muri kino kiganiro Ernest Kamatari muri Australia wakoze Placide muri Hollande